pars vicesima octava vulgate clementine haec transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest liber primus regum caput primum fuit vir unus de ramatainsofin de monte efraim et nomen eius elcana filius ieroam filii eliu filii tou filii suf e et abuit duas uxores, nomen uni anna, et nomen secunde fenenna. Fuerunque fenenne filii, an autem non erant liberi, et ascendebat vir ille de civitate sua statutis diebus, ut adoraret et sacrificaret domino exercitum in silo. Erat antem ibi duo filii heli, ofni et fines, sacerdotes domini, venite ergo dies et immolavite il cana, deditque fenene uxori sue, et contis filii seius et filii abus partes, anne autem dedit partem unam tristis, quia annam diligebat. Dominus autem concluserat vulva meius, affligebat quoque eam emula eius, et vehementer angebat, in tantum ut ex probraret quod dominus conclusisset vulva meius sicque faciebat per singulos annos cum redeunte tempore ascenderent ad templum domini et sic provocabat eam porro illa flebat et non capiebat cibum dixit ergo ei elcana vir sus anna cura fles et quare non comedis et quam obrem affligitur cor tuum nunquid non ego melior tibi sum quam decem filii? Surrexit autem anna posquam comederat et biberat in silo, et heli sacerdote sedente super sellam ante postes templi domini, cum esset anna amaro animo, oravit ad dominum flens largiter, et votum vovit dicens, Domine exercitum, si respiciens videris afflictionem famulae tue, et recordatus mei fueris nec oblitus ancillae tue dederisque servae tue sexum virilem dabo eum domino omnibus diebus vitae eius et novacula non ascendet super caput eius factum est autem cum illa multiplicaret preces coram domino ut heli observare tos eius porro anna loquebatur in corde suo tantunque labia illius move vantur, et vox penitus non audiebatur. Estimavit ergo eam heli te mulentam, dixitque ei, usque quo ebria eris. Digere Paulis per vinum quo mades. Responde Sanna, ne quaquam inquit domine mi, nam mulier in Felix nimi sego sum, vinunque et omne quod inebriare potest, non bibi, sed effudi anima meam in conspectu domini. Ne reputes ancillam tuam quasi unam de filiabus belial, quia ex multitudine doloris et maeroris mei locuta sum usque in presens. Tunc heli aetei, vade in pace, et Deus Israel det tibi petitionem tuam quam rogasti eum. Et illa dixit, utinam inveniat ancilla tua gratiam in oculis tuis et habet mulier in viam suam et comedit vultusque illius non sunt amplius in diversa mutati et surrexerunt mane et adoraverunt coram domino reversique sunt et venerunt in domum suam ramata cognovit autem elcana annam uxorem suam et recordatus est eius dominus et factum est post circulum dierum concepit Anna et peperit filium vocavitque nomen eius Samuel et quod a domino postulasset eum ascendit autem vireius Elcana et omnis domus eius ut immolaret domino hostiam solemnem et votum suum et Anna non ascendit digsit enim viro suo non vadam donec ablactetur infans et ducam eum ut appareat ante conspectum domini et maniat ibi iugiter et aetei elcana vir suos fac quod bonum tibi videtur et mane donec ablacte seum precorque ut impliat dominus verbum suum mansit ergo mulier et lactavit filium suum donec amoveret eum a lacte et aduxit eum secum postquam ablactaverat invituris tribus et tribus modiis farine et amphora vini et aduxit eum ad domum domini in silo puer autem erat aduc infantulus et immolaverunt vitulum et obtulerunt puerum heli et aitan obsecro mi domine vivit anima tua domine ego sum illa mulier quae esteti coram te hic orans dominum pro puero isto oravi et dedit mihi dominus petitionem meam quam postulavi eum id circo et ego commodavi eum domino contis diebus quibus fuerit commodatus domino et adoraverunt ibi dominum et oravit anna et ait caput secundum exultavit cor meum in domino et exaltatum est cornum meum in deo meo dilatatum est os meum super inimicos meos quia letata sum in salutari tuo non est santus ut est dominus neque enim est alius extra te et non est fortis sicut deus noster nolite multiplicare loqui sublimia gloriantes recedant vetera de ore vestro quia deus scientiarum dominus est et ipsi preparantur cogitationes arcus fortium superatus est et infirmi accincti sunt robore repleti prius pro panibus se loca verunt et famelici saturati sunt donec sterilis peperit plurimos et quae multos habebat filios infirmata est dominus mortificat et vivificat deducit ad inferos et reducit dominus pauperem facit et ditat humiliat et sublevat suscita de pulvere et genum et de stercore elevat pauperem ut sedeat cum principibus et solium gloriae teneat domini enim sunt cardines terre et posuit super eos orbem pedes sanctorum suorum servabit et impi in tenebris conticescent quia non in fortitudine sua robor abitur vir dominum formidabunt adversarii eius et super ipsos in celis tonabit dominus iudicabit fines terrae et adabit imperium regii suo et sublimabit cornu Christi sui et abit Elcana ramata in domum suam puer autem erat minister in conspectu domini ante facem heli sacerdotis porro fili heli fili belial nescientes dominum neque officium sacerdotum ad populum sed quicunque immolasset victimam veniebat puer sacerdotis dum coquerentur carnes et habebat fuscinulam tridentem in manu sua et mittebat eam in lebetem vel in caldariam aut in ollam sive in cacabum et omne quod levabat fuscinula tollebat sacerdos sibi sic faciebant universo israeli venientium in silo etiam antequam adolerent adipem veniebat puer sacerdotis et dicebat immolanti da amici carnem ut coquam sacerdoti non enim acipiam a te carnem coctam sed crudam dice batque illi imolans incendatur primum iusta amorem hodie adeps et tolle tibi quantum cumque desiderat anima tua qui respondes aiebatei ne quaquam nunc enim dabis alioqu in tollam vi erat ergo peccatum puerorum grande nimis coram domino quia retraebant homines a sacrificio domini. Samuel autem ministrabat ante faciem domini puer acinctus efod linio, et unicam parvam faciebat ei mater sua, quam afferebat statutis diebus, ascendes con viro suo, ut immolaret hostiam solemnem, et benedixit heli Elcane et uxori Eius, dixitque ei, reddat tibi dominus semen de mulire hac pro fenore quod commodasti domino et abierunt in locum suum visitavit ergo dominus annam et concepit et peperit tres filios et duas filias et magnificatus est puer Samuel apud dominum Helia autem erat senex valde et audivit omnia quae faciebant filii sui universo Israeli, et quomodo dormiebant cum mulieribus, quae observabant ad ostium tabernaculi, ed ixit eis, quare facitis res huiusce modi, quas ego audio, res pessimas ab omni populo. Nolite, filii mei, non enim est bona fama quam ego audio, ut transgredi faciatis populum domini si peccaverit vir in virum placari ei potes deus si autem in dominum peccaverit vir quis orabit pro eo et non audierunt vocem patri sui quia voluit dominus occidere eos puer autem samuel proficiebat atque crescebat et placebat tam domino quam hominibus venit autem vir dei atreli et aeta deum, haec dicit Dominus, nunquid non aperte revelatus sum domui patris tui, cum essent in Egypto in domo Pharaonis? Et elegi eum ex omnibus tribubus Israel mihi in sacerdotem, ut ascenderet ad altare meum, et adoleret mihi incensum, et portare ephod coram me, et dedi domui patris tui omnia de sacrificiis filiorum Israel, quare calce abie cistis victimam meam, et munera mea quae precepi ut offerentur in templo, et magi honorasti filios tuos quam me, ut comederetis primitias omnis sacrificii Israel populi mei, propteria ait Dominus Deus Israel, loquens locutus sum ut domus tua et domus patriis tui ministraret in conspectu meo usque in sempiternum nunc autem dicit dominus absit hoc a me sed quicunque glorificaverit me glorificabo eum qui autem contemnunt me erunt ignobiles ecce dies regnunt et praecidam brachium tuum et baracium domus patris tui, ut non sit senex in domo tua, et videbis emulum tuum in templo in universis prosperis Israel, et non erit senex in domo tua omnibus diebus, veruntam non auferam penitus virum ex te ab altari meo, sed ut deficient oculi tui et tabescat anima tua et pars magna domus tue morietur cum ad virilem aetatem venerit. Hoc autem erit tibi signum, pod venturum est duobus filiis tuis ofni et fines, in die uno morientur ambo, et suscitabo mici sacerdotem fidelem, qui justa cor meum et animam meam faciet, et edificabo ei domum fidelem, et ambulabit coram Christo meo contis diebus futurum est autem ut quicunque remanserit in domo tua, veniat ut oretur pro eo et offerat numum argenteum et tortam panis dicatque dimitte me obsegro ad unam partem sacerdotalem ut comedam buccellam panis caput tertium puer autem Samuel ministrabat ad Domino coram Eli et sermo Domini erat pretiosus in diebus illis non erat visio manifesta factum est ergo in die quadam Eli iacebat in loco suo et oculi eius cali gaverant nec poterat videre lucerna dei antequam extingueretur Samuel dormiebat in templo Domini ubi erat arca dei et vocavit ad Dominus Samuel qui respondens ait ecce ego et cucurrit ad Eli et dixit ecce ego vocasti enim me qui dixit non vocavi revertere et dormi et habit et dormivit et adiecit Dominus rursum vocare Samuelem consurgensque Samuel habit ad Eli et dixit ecce ego qui vocasti me qui respondit non vocavi te filii mi revertere et dormi por samuel nec dum sciebat dominum neque revelatus fuerat ei sermo domini et adiecit dominus et vocavit ad hoc samuelem tertio qui consurgens habit ad eli et ait ecce ego qui avocasti me intellexit ergo heli qui ad dominus vocaret puerum Et haet ad Samuelem, vade et dormi, et si deinceps vocaverit te, dices, loquere domine, quia audit servus tuus. Abit ergo Samuel, et dormivit in loco suo, et venit dominus, et stetit, et vocavit, sicut vocaverat secundo, Samuel, Samuel, et haet Samuel, loquere domine, quia audit servus tuus et dixi Dominus ad Samuelem, Ecce ego facio verbum in Israel, quod quicunque audirit, tinient ambe aures seius. In die illa suscitabo adversum heli omnia quae locutus sum super domum eius, incipiam et complebo, predixi enim ei quod judicaturus essem domum eius in aeternum propter iniquitatem, eo quod noverat indigne agere filio suos et non corripuerit eos id circo iuravi domui eli quod non expietur iniquitas domus eius victimis et muneribus usque in aeternum dormivi tautem samuel usque mane aperuitque ostia domus domini et samuel timebat indicare visionem eli O cavit ergo heli Samuel me dixit, Samuel fili mi, qui respondens ait, presto sum. Et interrogavit eum, quis est sermo quem locutus est dominus a te? Oro te ne celaveris me. Hec facet tibi Deus, et hec addat, si absconderis a me sermonem ex omnibus verbis quae dicta sunt tibi. Indicavit itaque ei Samuel universos sermones, et non abscondit abeo, et ille respondit, Dominus est, quod bonum est in oculi suis faciat. Crevit autem Samuel, et Dominus erat cum eo, et non cecidit ex omnibus verbis eius in terram, et coniovit universus Israel ad an usque bersabe, quod fidelis Samuel profeta esset Domini et addidi dominus ut appareret in silo quoniam revelatus fuerat dominus Samueli in silo iusta verbum domini et venit sermo Samuelis universo Israeli caput quartum et factum est in diebus illis convenerunt Philistim in pugnam et egressus est Israel obviam Philistim in prelium et castrami etatus est justa lapidem adiutorii. Porro filistim venerunt in afec, et instruxerunt acem contra Israel. Inito autem certamine, terga vertit Israel filistaeis, et cesa sunt in illo certamine passim per agros quasi quatur milia virorum, et reversus est populus ad castra, dixerunque maiores natu de Israel, quare percussit nos dominus hodie coram filistim, afferamus ad nos de silo arcam federis domini, et veniat in medium nostri, ut salvet nos de manu inimicorum nostrorum. Misit ergo populus in silo, et atulerunt inde arcam federis domini exercitum sedentis super cherubim, eranque duo filii heli cum arca federis dei ofni et fines cumque venisset arca federis domini in castra voci feratus est omnis israel clamore grandi et personuit terra et audierunt filistim vocem clamoris dixerunque quenam est haec vox clamoris magni in castris hebraeorum et conio verunt quod arca domini venisset in castra timuerunque filistim, dicentes venit deus in castra et gemuerunt, dicentes ve nobis non enim fuit tanta exultatio heri et nudius tertius ve nobis quis nos salvabit de manu deorum sublimium historum hi sunt di qui percusserunt a Egyptum omni plaga deserto, confortamini et estote viri filistim, ne serviatis hebreis, sicut et illi servierunt vobis, confortamini et bellate, pugnaverunt ergo filistim, et cesus est Israel, et fugit unus quisque in tabernaculum suum, et facta est plaga magna nimis, et accederunt de Israel triginta milia peditum et arca dei capta est duo quoque filii heli mortui sunt ofni et fines cur resautem vir de Benjamin ex Acie venit in silo in die illa scissa veste et conspersus pulvere caput cumque ille venisset Heli sedebat super sellam contra viam spectans, erat enim coreius pavens pro arca Dei. Vir autem ille posquam ingressus est, nun siavit urbi, et ululavit omnis civitas. Et audivit Heli sonitum clamoris, dixitque, quis est hic sonitus tumultus huius, at ille festinavit et venit et nunciavit Heli. Heli autem erat nona ginta et octo annorum, et oculi eius cali gaverant, et videre non poterat. Et dixit at Heli, ego sum qui veni de prelio, et ego qui de acie fugi hodie, cui ille ait, quid actum est, filii mii? Responde autem ille qui non fugit inquit Israel coram filistim, et ruina magna facta est in populo in super et duo filii tui mortui sunt ofni et fines et arca dei capta est cumque ille nominasse tarcam dei cecid de sella retrorsum iusta ostium et fractis cervicibus mortus est senex enim erat vir et grandevus et ipse judicavit Israel quadraginta annis nurus autem eius uxor fines praenias erat vicinaque in aquae partui et audito nuncio quod capta esset arca dei et mortus esset socer sus et vir sus incurvavit se et peperit irruerant enim in eam dolores subiti in ipso autem momento mortis eius digserunt ei quae stabant circa eam Ne timeas quia filium peperisti, quae non respondit eis, neque adima advertit, et vocavit purum ecabod dicens, translata est gloria de Israel, quia capta est arca Dei, et pro socero suo, et pro viro suo. Et ait, translata est gloria ab Israel, eo quod capta est arca Dei. Caput quintum. Filisti im autem tulerunt arcam Dei, et as verunt eam a lapide adiutorii in adrotum. Tuleruntque Filisti arcam Dei, et intulerunt eam in templum Dagon, et statuerunt eam justa a Dagon. Cunque surrexissent di luculo adrotii altera die, et Dagon iacebat pronus in terra ante arcam Domini, et et tulerunt Dagon, et restituerunt eum in locum suum rursunque mane die altera consurgentes invenerunt dagon iacentem super faciem suam in terra coram arca domini caput autem dagon et due palme manum eius abscisse erant super limen por dagon solus truncus remanserat in loco suo propter hanc causam non calcant sacerdotes Dagon et omnes qui ingrediuntur templum eius super limen Dagon in azoto usque in hodiernum diem aggravata est autem manus Domini super azotios et demolitus est eos et percussit in secretiori parte natium azotum et fine eius et ebulierunt ville et agri in medio regionis Ilius et nati sunt mures et facta est confusio mortis magne in civitate videntes autem viri azoti huiusce modi plagam dixerunt non maneat arca dei israel apud nos quoniam dura est manus eius super nos et super dagon deum nostrum Et mittentes congrega averunt omnes satrapas filistinorum ad se et dixerunt quid faciemus de arca dei Israel responderuntque jetai circumducatur arca dei Israel et circumduxerunt arcam dei Israel illis autem circumducentibus eam fiebat manus domini per singulas civitates interfectionis magne inimis et percutiebat virus unius cuiusque urbis a parvo usque ad maiorem et computre sebant prominentes ex tales eorum, in erunque giatei consilium et fecerunt sibi sedes pelliceas, miserunt ergo arcam Dei in accaron, cumque venisset arca Dei in accaron, exclamaverunt ac oranite, dicentes, ad uxerunt ad nos arcam Dei Israel, ut interficiat nos et populum nostrum, miserunt itaque et congregaverunt omnes satrapas felestinorum, qui digserunt, dimittite arcam Dei Israel, et revertatur in locum sum, et non interficiat nos cum populo nostro. Fiebat enim pavor mortis in singulis urbibus, et gravissima valde manus Dei. Viri quoque qui mortui non fuerant, ebantur in secretiori parte natium, et ascendebat ululatus unius cuiusque civitatis in celum. Caput sextum, fuit ergo arca domini in regione filistinorum septem mensibus, et vocaverunt filistim sacerdotes et divinos dicentes, quid faciemus de arca domini? Indicate nobis quomodo remittamus eam in locum suum qui dixerunt si remittitis arcam dei israel nolite dimittere eam vacuam sed quod de betis reddite ei pro peccato et tunc curabimini, et sietis quare non recedat manus eius a vobis qui dixerunt quid est quod pro delicto reddere debeamus ei responderuntque illi iusta numerum provinciarum felistinorum quinque annos aureos facietis et quinque mures aureos qui a plaga una fuit omnibus vobis et satrapis vestris facietis quæ similitudines anorum vestreorum et similitudines murium qui demoliti sunt terram et Davidis Deo Israel gloriam, si forte revelet manum suam a vobis, et a diis vestris, et a terra vestra, quare aggravatis corda vestra, sicut aggravavit Egyptus et Pharao corsum. Non ne posquam percussus est, tunc dimisit eos et abierunt, Nunc ergo arripite et facite plaustrum novum unum et duas vaccas fetas quibus non est impositum iugum iungite in plaustro et recludite vitulos earum domi tolletisque arcam domini et ponetis in plaustro et vasa aurea quae exolvistis ei pro delicto et ponetis in capsellam ad latus eius et dimittite eam ut vadat et aspicietis et si quidem per viam finium suorum ascenderit contra Bethsames, ipse fecit nobis hoc malum grande, sin minime, sciemus quia ne quaquam manus eius teticit nos, sed casu acidit, fecerunt ergo illi hoc modo et tolentes duas vaccas quae lactabant vitulos iunxerunt ad plaustrum vitulosque earum concluserunt domi et posuerunt arcam dei super plaustrum et capsellam quae habebat mures aureos et similitudines anorum ibant autem in directum vacae per viam quae ducit Betsames, et itinere uno gradie bantur per gentes et mugientes et non declinabant neque ad destram neque ad sinistram sed et satrape filistim sequebantur usque ad terminos becames. porro becamite metebant triticum cum in valle et elevantes oculos suos viderunt arcam et gavisi sunt cum vidissent et plaustrum venit in agrum Josue becamite et stetit ibi erat autem ibi lapis magnus et coinciderunt linea plaustri vaccasque imposuerunt super ea holocaustum domino Levite autem deposuerunt arcam dei et capsellam quae erat iusta eam in qua erant vasa aurea et posuerunt super lapidem grandem viri autem vetsamite obtulerunt holocausta et in victimas in die illa domino. Et quinque satrape filistinorum viderunt et reversi sunt in accaron in die illa. hi sunt autem ani aurei quos rediderunt filistim pro delicto domino, azotus unum, gaza unum, ascalon unum, jet unum, accaron unum, et mures aureos secundum numerum urbium Philistim quinque provinciarum ab urbe murata usque ad villam quae erat absque muro et usque ad Abel Magnum super quem posuerunt arcam domini quae erat usque in illum diem in agro Iosue Betsamitis percussit autem de viris Betsamitibus et quod vidissent arcam domini et percussit de populo septuaginta viros et quinquaginta millia plebis luxitque populus et quod dominus percussisset plebem plaga magna et digerunt viri betsamite quis poterit stare in conspectu domini dei sancti huius et quem ascendet a nobis miserunque nuntios ad habitatores cariatiarim dicentes reduxerunt philistim arcam domini descendite et reducite eam ad vos caput septimum venerunt ergo viri cariatiarim et reduxerunt arcam domini et intulerunt eam in domum abinadab in gaba eleazarum autem filium eius sanctificaverunt ut custo diret arcam domini et factum est ex qua die mansit arca domini in cariatiarim multiplicati sunt dies erat quippe iam annus vigesimus et requievit omnis domus Israel post dominum ait autem Samuel ad universam domum Israel dicens si in toto corde vestro revertimini ad dominum auferte deos alienos de medio vestri valim et astarot, et preparate corda vestra domino et servite ei soli et eruet vos de manu filistim abstulerunt ergo filii israel baali et astaroth et servierunt domino soli dixit autem samuel congregate universum israel in masfat ut orem pro dominum et convenerunt in masfat hauserunt quae aquam et effuderunt in conspectu domini et iune averunt in die illa atque digserunt ibi peccavimus domino iudicavitque samuel filios israel masfat et audierunt philistim quod congregati essent fili israel masfat et ascenderunt a satrape philistinorum ad israel quod cum audissent fili israel timuerunt a facie philistinorum digserunque ad Samuelem ne cesses pro nobis clamare ad Dominum Deum nostrum ut salvet nos de manu Philistinorum tulit autem Samuel agnum lactentem unum et optulit illum holocaustum integrum Domino et clamavit Samuel ad Dominum pro Israel et exaudivit eum Dominus factum est autem cum Samuel offerret holocaustum philistim in iere parellium contra Israel in tonuit autem dominus fragore magno in die illa super philistim et exteruit eos et cesi sunt a facie Israel egressique viri Israel de Masfat persecuti sunt philistaeos et percusserunt eos usque ad locum qui erat subter Betcar tulit autem Samuel lapidem unum et posuit eum inter masfat et inter sen et vocavit nomen loci Ilius lapis adiutorii dixitque hucusque auxiliatus est nobis dominus et humiliati sunt filistim nec aposuerunt ultra ut venirent in terminos Israel facta est itaque manus domini super filisteos contis diebus samuelis et radite sunt urbes quas tolerant philistim ab israel israeli ab acaron usque jet et terminos suos liberavitque israel de manu philistinorum eratque pax inter israel et amoreum judicabat quoque samuel israelem contis diebus vitae sue, et ibat per singulos annos circuiens Bethel et Galgala et Masfat, et iudicabat Israelem in supradictis locis. Reverte Baturque in Ramata, ibi enim erat domus eius, et ibi iudicabat Israelem. Edificavit etiam ibi altare domino. Caput octavum. Factum est autem cum senuisset Samuel, posuit filios suos iudices Israel, fuitque nomen filii eius primo geniti Joel, et nomen secundi Abia, iudicum in Bersabe. Et non ambulaverunt filii Ilius in vii Seius, sed declinaverunt post avaritiam, acceperuntque munera, et perverterunt iudicium congregati ergo universi maiores natu Israel venerunt ad Samuelem in Ramata dixerunque ei ecce tu senuisti et filii tui non ambulant in viis tuis constitue nobis regem ut iudicet nos sic ut et universae habent nationes displicuit sermo in oculis Samuelis et oquad dixissent da nobis regem ut iudicet nos et oravit Samuel ad Dominum dixit autem Dominus ad Samuelem audi vocem populi in omnibus quae locuntur tibi non enim te abiecerunt sed me ne regnem super eos justa omnia opera sua quae fecerunt adie qua eduxi eos de aegypto, usque adiem hanc sic ut ad me et servierunt diis alienis sic faciunt etiam tibi nunc ergo vocem et audi, veruntamen contestare eos et predic eis ius regis qui regnaturus est super eos dixit ita samuel omnia verba domini ad populum qui petierat a se regem et ait hoc erit ius regis qui imperaturus est vobis, filios vestros tollet, et ponet in curribus suis, facietque sibi equites et precursores quadrigarum suarum, et constituet sibi tribunos et centuriones et aratores agrorum suorum, et messores segetum, et fabros armorum et currum suorum filias quoque vestras facet sibi unguentarias et focarias et panificas agros quoque vestros et vineas et oliveta optima tollet et david servis suis sedet sedetes vestras et vinearum reditus ad decimabit ut adet eunuchis et famulis suis servos etiam vestros et ancillas et juvenes optimos et asinos alferet et ponet in opere suo greges quoque vestros ad decimabit vosque eritis ei servi et clamabitis in die illa a facie regis vestri quem elegistis vobis et non exaudiet vos dominus in die illa quia petistis vobis regem noluit autem populus audire vocem Samuelis, sed dixerunt, ne quaquam, rex enim erit super nos, et erimus nos quoque sicut omnes gentes, et iudicabit nos rex noster, et egre dietur ante nos, et pugnabit bella nostra pro nobis. Et audivit Samuel omnia verba populi, et locutus est ea in auribus domini dixit autem dominus ad Samuelem, audi vocem eorum, et constitue super eos regem, et ait Samuel ad viros Israel, vadat unus quisque in civitatem suam. Finis partis vicesime octave.